церковь. Если вы любите церковь, поднимите руку. Yes, I love my church. Да, я люблю свою церковь. Okay. And what we're trying to do is go through some of the values that we have as a church. Итак, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся пройти по, по ценностям, которые мы имеем в своей церкви. So last week we talked about the church as a family. Так, на прошлой неделе мы говорили о том, что церковь — это семья. We talked about the relationship that we have with one another as brothers and Мы говорили sisters. об отношениях, которые есть у нас между друг другом, у братьев и сестер. And we saw just how wonderful, full the Word of God is of, of people talking to each other as brothers and sisters, that they are precious to each other. И мы говорили из Слова Божьего о том, что насколько это чудесно, что братья и сестры так относятся а, с- как драгоценности друг к другу. But we as Hope Church, we believe in the Bible. Мы, как Церковь Надежды, мы верим в Библию. That this is the Word of God, Это Слово Божье, and uh, we can fully trust the words of God written in here. и мы можем полностью доверять тем словам Божьим, которые написаны в этой книге. So we want to be a church where regular teaching and preaching of the Bible holds a primary role. И мы хотим быть той церковью, в которой Слово Божье, учение Слова Божье имеет а, главную роль. and where a th- uh, uh, scripture, um, scripture's authority is final. И мы хотим, чтобы авторитет Писания был ам, основным, главным. Okay, so if you have your Bible, can you hold it in your hand? Итак, если у вас есть Библия, возьмите ее в свою руку. Or if you have your phone with your Bible on your phone, you can hold your phone. Или если это телефон или iPhone, то возьмите его в свою руку. If you don't have a Bible, sit next to a Christian. Joke. Если у вас нет Библии, сядьте рядом с христианином. Шутка. Okay. okay. So, and let's just say this together. Итак, давайте скажем вместе. Um, I'll say it in English first, and then Nadia can say it in Russian. Okay? This is my Bible. I love my Bible. I believe my Bible. This is my Bible. Это моя Библия. Я люблю свою Я Библию. люблю свою Библию. Я Я верю в свою... верю своей Библии. Это моя Библия. Это моя Библия. Okay, great. Um, when we think about um, the way God has revealed Himself to mankind, it's Когда мы really думаем о том, как Бог so явил amazing. себя человечеству, это просто потрясающе. A friend of mine once told the story of um, buying a new GPS, Один мой друг рассказал историю, как он купил новый GPS, and he was driving at night, and he had to go to a place he didn't know where it was, и он ночью вел машину, и он не знал, куда он ехал, это было новое место, and there are many turns in the road. и было много поворотов на пути, And as he was driving there, in the middle of the night, it was raining, и по мере того, как он вел машину, посреди ночи шел дождь, and suddenly the GPS just went blank. и неожиданно GPS просто стал черным. And he, wa- he, he was in trouble. И он попал в беду, He was on a highway, he didn't know where he was, потому что он ехал по дороге, он не знал, где он был, and it's in the middle of the night, посреди ночи. and you don't know where you are. You don't know where to turn next. Просто представьте себе, не знаете, куда дальше повернуть. And I was thinking about this story, and I think that sometimes we are so lost without revelation from God. И я думала об этой истории, я подумал, иногда мы чувствуем себя такими потерянными без откровения Божьего. It's like if there's no light in our lives, we are lost. Словно нет света в нашей жизни, и мы потеряны. And God has revealed himself to us in so many ways И Бог явил нам себя с настолько разными способами to give us light in this life для того, чтобы дать нам свет в этой жизни, so that our GPS will work. для того, чтобы наш GPS работал. So, in one way, this is like a GPS for life. И в какой-то степени это, можно сказать, наш GPS-навигатор по нашей жизни. And God, does, uh, God wants us to examine this GPS. И Бог хочет эм, просканировать нашу жизнь через этот 'cause GPS. This GPS never ever lies to us, И этот GPS никогда-никогда не обманывает, unlike normal GPSs. э, в отличие от реальных GPS-навигаторов. When we read in the Bible, Когда мы читаем в Библии, the way they looked at the Word of God, то, каким образом они смотрели на we Слово can see the Божье, following. мы можем видеть следующее. Let's open our Bibles to 1 Thessalonians 2:13. Давайте откроем наши Библии на первом послании Фессалоникийцам 2:13. 2:13. The Apostle Paul is writing um, to the church in Thessalonica. Э, и апостол Павел пишет церкви в Салонике. and we also thank God continually because when you received the Word of God, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышное Слово Божье, which you heard from us, которое слышанное, слышанное от нас, you accepted it not as the word of men, but as it actually is Вы приняли, Вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие. Which it actually is. Каково оно есть поистине. The word of God. Mm-hmm. Which is at work in you who believe. Слово Божие, которое и действует в вас верующих. So the apostle Paul is saying. Так апостол Павел говорит. The words that we spoke to you were not some pleasant words of a great poet. Которые мы сказали вам, это не просто какие-то великие слова чудесного поэта. Um, these were not the words of some great philosophers. Это были слова не удивительного философа. The words of God. А слова Бога. That's a very strong statement. Это очень сильное утверждение. The apostle Paul is saying, Апостол Павел говорит, that they heard the words of God. Что они услышали слово от Бога. The second thing I want to say about this passage. И второе, что бы я хотела сказать об этом месте Писания. Can we just get it on the screen again, please? Еще раз, пожалуйста, обратимся к экрану. The second part. Вторая часть. Which is at work in you who believe. Которая и действует в вас верующих these words were not only spoken, так эти слова были не просто сказаны, they were accepted by the people of Thessalonica, они были приняты жителями Фессалоники, and something happened on the inside. И что-то происходило в их жизни внутри. The word of God when it's spoken to us and we receive it, Слово Божье, которое говорится и которое мы принимаем, it does something on the inside of us. что-то производит внутри нас. And it gives us the idea of something is being formed on the inside of us. И это дает такую идею, что что-то формируется внутри If you нас. think about nature, Если вы подумаете о природе, about the winds and the water, о ветре, о воде, it takes off the edges of stones что вода, она как бы действует на камень, and it transforms. преобразует. И точно так же Слово Божье работает в нашей жизни. Если мы хотим стать более подобными Иисусу, а это есть воля Божья для нашей жизни, нам нужно принять Слово Божье как Слово Божье, and let it work in us. И позволить ему работать внутри нас. It's amazing. Это удивительно. It's a miracle, really. Это чудо на самом деле. This word of God can Это Слово Божье может изменить нас. It can change things in our lives. Оно может изменить вещи в нашей жизни. It can help us to think differently. Оно может помочь нам думать по-другому. It helps us to live differently. Помогает нам жить по-другому. The word of God is so powerful. Слово Божье настолько мощное. Luther said that the word of God is like a knife. Лютер сказал, что Слово Божье подобно ножу, оно как it нож. Cuts us times. Оно иногда обрезает нас. When God speaks to us, когда Бог говорит к нам, sometimes He cuts off the edges. Иногда оно как бы отрезает грани или концы. But He also comforts us. Но также это слово утешает нас. Часто мы говорим, Бог, я прихожу к тебе таким, как я есть. Но Бог использует свое слово. In His great love своей необыкновенной любви, для того, чтобы изменить нас. Он хочет, чтобы мы стали более подобными Иисусу. The second passage I want us to look at. И второе местописание, на которое я хотел бы, чтобы мы посмотрели, John 6, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, and verse 68. Uh, 68? 68 стих. <clears throat> Um, if we read the whole chapter of John, uh, or, or John chapter 6, Э, Если мы прочитаем всю шестую, э, вс- простите, всю гла- да, шестую главу Евангелия от Иоанна, it is about two days in Jesus' life. Эта глава говорит нам о двух днях жизни Иисуса. Э, первый день был, когда Иисус накормил толпу из пяти тысяч человек. Wonderful miracle. Просто огромное чудо. People were following him. Люди шли за ним. Second day, Во второй день a lot less people. было гораздо меньше людей. Jesus said, if you want uh, to, you have to eat of me if you want to be part of me. Потому что Иисус сказал, что вам нужно будет есть меня, если вы хотите быть частью меня. And people didn't like that. И людям это не понравилось. And so many of them just left Jesus. И просто многие отошли от Иисуса. And Jesus asked his disciples the question. Twelve of them were left over. И Иисус задает им вопрос. Э, в данном случае остается 12 учеников. 5,000 12. Из 5 тысяч 12 человек. I think Jesus didn't read the book of Carnegie about how to influence people and make friends. Я думаю, что Иисус просто не прочитал книжку Карнеги о том, как влиять на, на людей, чтобы они стали твоими друзьями. Sometimes when God speaks, we don't like it. Иногда, когда Бог говорит, нам это не нравится. But he asked his friends, his disciples, he said, So what do you think? Do you also want to leave me? Итак, он спрашивает своих друзей, своих учеников, ну что, вы тоже хотите оставить меня? And s- Peter answers, И Петр отвечает ему, Lord, to whom shall we go? Господи, кому нам идти? We cannot go to philosophers. Мы не можем идти к философам, We cannot go to some wise people. мы не можем идти к мудрецам, We don't want to go there. мы не хотим идти туда. You have the words of eternal life. Ты имеешь глаголы вечной жизни. The words of eternal life is with Jesus. Глаголы вечной жизни имеет Иисус. We have the words of eternal life in this book. У нас есть книга, в которой есть глаголы вечной жизни. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? What a privilege to have a Bible. Какая привилегия, что у нас есть Библия. And as many of you know, we have people who work in Wycliffe. И как um, вы знаете, у in our нас church. есть э, в нашей церкви есть люди, которые работают в миссии Уиклиф. uh, they are involved in translating uh, Yeah, the они Bible into many занимаются- languages. переводом Библии на разные языки. And there are many languages, even in Russia, who still don't have the Bible in their language. И даже в России есть множество языков, на которые Библия еще не переведена. What a privilege to have the Bible in our language. Какая привилегия для нас с вами иметь Библию на родном языке. I read the following article Я прочитала одну статью, a while back, and I'm just going to read it to you. и я просто прочитаю ее вам. This happened in Washington, Это произошло в Вашингтоне, and during the morning rush hour, И во время как, сует, час, часа пика утреннего world famous um, is this the right word? Person who plays a violin, violinist, is that right? Один всемирно известный скрипач Joshua Bell. Joshua Bell. He stood at the entrance of a metro station. Он стоял uh, у входа, в, у главного входа в метро. So this is one of the best guys in the world. То есть это один из лучших в своем деле людей. And he, played, and he played on his violin a brilliant classical repertoire for 45 minutes. И 45 минут он играл на скрипке классику жанра, прекрасную композицию. This was an experiment. Это был эксперимент такой. And he, this, this man, Joshua Bell, is so famous. People, um, just the previous week, they paid $100 each in a big uh, stadium to hear him play. Этот человек, Джошуа Белл, был настолько известен, что на прошлой неделе люди платили по 100 долларов, чтобы попасть на его концерт. So this was amazing. То есть он на самом деле был And he was удивительный standing and he was playing. скрипач. И вот он стоит и играет. And he played on a very special violin. И он играл на особой скрипке. This violin is called a Stradivarius. М, На, скрип- на скрипке Страдивари. It was made in 1713. И она была сделана э, 17 в 1713 году. And it is worth $3.5 million. И она стоила 3,5 миллиона, 3,5 миллиона долларов. That's exceptional. Это удивительно. He put his hat on the floor, И он положил шляпу на пол, played this beautiful music, играл красивую мелодию, and he got thirty two dollars seventeen cents. и он получил тридцать два доллара семнадцать центов. It makes me think the way we react to the Word of God sometimes. И это заставляет меня задуматься о том, как мы иногда реагируем на Библию. If we were in the metro, rush hour, Если бы мы были в метро в час пик, we would have probably passed him. мы бы, скорее всего, прошли мимо этого Oh, this guy человека. plays great, Ну да, классно играет, fantastic. здорово. Oh, we just walk past. Ну, пойдем дальше. Но когда мы слушаем Слово Божье, Нам нужно понимать, что это что-то особенное. Это слово может изменить нашу жизнь. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 17 главе. 17 стих. 17 стих. This is Jesus praying. Иисус молится. He's praying for his disciples. Он молится за своих учеников. And he's praying for those who would believe through his disciples. И он молится также за тех, кто уверует через его учеников. Jesus was praying for us. То есть Иисус молился за нас. And he's saying, sanctify them by the truth. И он говорит, освети их истинную твоею. Your word is truth. Слово твое есть истина. Итак, это то, о чем молится Иисус перед своей смертью. Very important. Очень важно. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Освети, освети их истиной своей. Слово Твое есть истина. When Jesus prayed, sanctify them, what did he mean? Когда Иисус молился «освети их», что Он имел в виду? It means to be holy, Он имел в виду, что нужно быть святым, it means to be set apart, а святым, отделенным, it means to be different. другим. He didn't mean all Christians should be we- weird from one generation to the next. Он не имел в виду, что Weird. он не Yes. имел в виду, что все христиане должны быть такими странными немного людьми из поколения в поколение. But he was saying that the word of God should be, should be like a signature on our lives. Но он имел в виду, что Слово Божье должно быть а, как отличительная черта на нашей жизни. Because we see in the Bible when God spoke, something happened. Потому что мы видим в Библии, что когда Бог говорил, что-то происходило. In the beginning, God spoke and there was light. В самом начале Бог сказал, и был свет. In the beginning, God spoke and there was life. Бог сказал, и была жизнь. И точно такой же эффект Слово Божье может иметь на нашу жизнь. И мы принимаем Слово Божье. Когда мы голодны, мы хотим Слово Божье. When Мы видим, насколько ценным является Слово Божье. Свет приходит в нашу жизнь. Жизнь приходит в нашу жизнь. И это должно быть отличительной чертой в наших жизнях. Слово Божье. Jesus prayed that for us. И Иисус молился именно об этом для нас. The truth, Об истине, the word of God о Слове Божьем, makes us holy, которое освещает нас, makes us different. которое делает нас другими. I want to read one quote, uh, quote from uh, Dr. Crawford Loritz. Я бы хотела прочитать одну цитату доктора Кро- Crawford Loritz. Кроуфорда Лоуренса. I hope it wasn't lost. We had some technical problems. Я надеюсь, что мы сумеем прочитать эту цитату, потому что у нас были некоторые технические проблемы. Do we still have it? Есть она? Yes, we have it. Да, отлично. Okay. If we do not approach the Bible with wonder, awe, and a heart to hear and embrace the voice of God, – we forfeit intimacy with Him and abandon His plans for our lives. Если у нас нет уважения к Библии, трепетного ожидания в сердце, чтобы услышать голос Божий и принимать от Него, тогда мы пропускаем особенную близость с Богом и Его планы для нашей жизни. Кроферт Лориц. So what is amazing, he says here, he uses the, the, uh, the words, the voice of God. И что мне нравится здесь, что он говорит – Э, голос Божий в данном случае, чтобы услышать голос Божий. То есть, по сути, он говорит, что через Библию мы можем услышать голос Божий. These are not just the word of great poets. Это не просто слова какого-то великого поэта. These are not just the words of, of great thinkers, great minds. Это не просто слова великих мыслителей, писателей. These are the words of God. Это слова Бога. In this book. в этой книге. Isn't that amazing? Разве это не потрясающе? And I want to just go through four, um, our four primary relationships as disciples of Jesus that we have to the voice of God, to His Word. Um, let's look at four points. Давайте посмотрим сейчас на четыре основных пункта Our attitude, or the attitudes we should have to the Word of God. того, каким должно быть отношение, наше отношение к Слову Божьему. The first one is Итак, первое. we are to love it. Мы должны любить We Слово have a Божье. slide ab- on that as well, the four points. Yes, there we have it. Okay, we are to love it. Итак, мы должны любить Слово Божье. Okay. Why should we love the Word of God? Why? Почему? Почему нам нужно любить Слово Божье? First of all, because it's wonderful. Прежде всего, потому что оно прекрасно. Let's look at Psalm 119. Давайте посмотрим на 118 псалом. And verse 103. 100, 103 стих. No, not that one. Sorry, my mistake verse 129. Sorry, my mistake. 121 стих. 129. 29, okay, ah, yes. 29, простите. Okay. Your statutes are wonderful, therefore I obey them. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Let's just think about uh, the word wonderful for a moment. Давайте подумал, подумаем о слове дивные в русском переводе, да? Ну, прекрасны, дивные. Have you, has God's word ever, ever been spoken to you in such a way that it changed your life? А Было ли такое, что Слово Божье говорило к вам и меняло вашу жизнь таким удивительным образом? Maybe you listened to a sermon or you read the Bible personally Может быть, вы слушали проповедь или сами просто читали Библию. And the word just hit you in the heart. И слово поражало вас самое сердце. And you knew God was speaking to me. И вы знали, что Бог говорит ко мне сейчас в эту минуту. It's wonderful. Это удивительно. It is so, so wonderful. Это дивно, это прекрасно. This God who is holy, who is so wonderful. Бог, который святой, прекрасный Бог. He is speaking to me through his word. Он говорит ко мне через свое слово. He speaks to me personally through His word. Он говорит лично ко мне через свое слово. Just the other day, I was reading um, in Genesis. И недавно я читал «Бытие», I was just, you know, I was reading through it, and I was reading about um, God talking to Cain. и э, я, я читал «Бытие» и читал о том, как Бог говорил к Каину. You remember the story? Вы помните эту историю? Cain and Abel, they both brought their sacrifices to God, Из Каина и Авеля они оба принесли жертву Богу, and God accepted Abel's sacrifice, and He didn't accept Cain's и sacrifice. Бог принял жертву Авеля, но он не принял жертву Cain Каина. was angry. Каин разозлился. He felt rejected. Он почувствовал, что его отвергли. Why doesn't God accept my sacrifice? Почему Бог не принимает мою жертву? But he accepts my brother's sacrifice. А принимает жертву моего брата. And something was planted on the inside of him. И что-то внутри его сердца поселилось. Became angry я зол. Felt rejected. Он почувствовал себя злым, отверженным. And he made plans about how he's kill his brother. И он в своей голове стал придумывать планы того, как убить своего брата. And God came to him. И Бог пришел к нему. That's amazing. Это удивительно. God didn't reject him. Бог его не отверг. God came to him. Бог пришел к нему. God comes to us. Бог приходит к нам. He always comes to us. Он всегда приходит к нам. And God said, И Бог сказал, If you do good, won't I accept that? Если ты сделаешь добро, разве я не приму это? Saying, There's something wrong in your heart. Конечно, я приму, значит, что-то не в порядке в твоем сердце. And he says, Sin is crouching at the door. И он сказал, что грех подкрался к твоей двери. He's waiting to catch you. И он ждет, чтобы схватить тебя. But I want you to win. Но я хочу, чтобы ты победил. I want you to master it. Я хочу, чтобы ты главенствовал над ним. And when I read that, и когда я прочитал это, God spoke to me. Бог проговорил ко мне. It happened to be in Genesis 4. Это было в четвертой главе Бытия. But God spoke to me. Но Бог проговорил это ко мне. Because there are things I'm struggling with. Потому что есть вещи, с которыми я борюсь. Есть то, о чем я думаю, ну не знаю, хорошо это или плохо. God says, I want you to master it. И Бог мне сказал, я хочу, чтобы ты главенствовал над этим. God speaks to us. Бог говорит к нам. What a wonderful privilege. Какая удивительная привилегия. A loving God. Любящий Бог. Holy God. Святой Бог. A righteous God. Праведный Бог, loving God, любящий Бог, speaks to us, говорит к нам, to each one of us. каждому из нас. The second reason why we can love the Word of God Вторая причина, по которой мы должны любить Слово is in the Божье, second part of that verse, во, втором, во второй части этого стиха, verse 129 again. а, опять 119 псалом, And therefore my soul keeps them. стих, а, простите, ст- Therefore I obey them. мгм, next one. «Потому хранит их душа моя». Yeah, another translation says, Therefore I keep them. То есть э, потому хранит их душа моя, это по-русски звучит, да? а по-английски я heart, подчиняюсь им. Если вы храните что-то в своем сердце, это значит, что это что-то очень ценное для вас. Это драгоценность. Do you see your Bible as something precious? Относитесь ли вы к своей Библии как к чему-то драгоценному? And then another reason why we can love the Word of God. И еще одна причина, по которой мы любим Слово Божье, I can't remember if I gave you guys this verse or not. Verse 139. эм, я не помню, давал ли я вам этот стих или нет. 9, yes. 139. This is, D- well, probably David praying here. He says, My zeal wears me out, for my enemies ignore your words. Скорее всего, Давид э, молится в данном псалме и говорит, «Ревность моя снедает меня, потому что, потому что мои враги забыли слова Твои». Another translation says, «I'm crying, my eyes shed streams of tears, because people do not keep your law». Другими словами, что я плачу, я негоду, не, в негодовании от того, что люди не соблюдают Слово Твое, Твои законы. David is saying, Lord, your word то есть он говорит другими словами, твое слово доступное. But people don't receive your word. Но люди не принимают твое слово. And I can tell you that sometimes I talk with people, they've got problems in their lives. И я могу сказать, что иногда я разговариваю с людьми, у которых есть проблемы в жизни. And it's the bottom line is they they don't want to listen to God. И а, они уже дошли до грани, но при этом они не хотят слушать Бога. That's the reason for all their troubles. И, собственно, в этом-то и есть корень всех проблем. They reject God's word. Они отрицают Слово Божие. The word of God is so precious. Слово Божие настолько ценно. Let's keep it in our hearts and not reject it. Давайте хранить его в своем сердце и не отвергать. The second point. Второй пункт. We can learn the word of God. Uh, мы мы учимся от Слова Божьего, мы изучаем Слово Божие. I'm just going to go through this very quickly. Я очень быстро пройду по этим 10 пунктам. minutes left. Осталось 10 минут. Hold on. Держитесь. Okay. We learn the word of God. Итак, мы изучаем Слово We Божье. love the word, we learn it. Мы любим Слово, мы изучаем Слово. That is an integral part of being a disciple of Jesus Christ. Это неотъемлемая часть ученичества. Remember when Jesus said, Go and make disciples Помните, of когда all the Иисус world, сказал, идите и научите все народы, да? учите teaching учеников, them Учить. What Учите тому, что я заповедовал вам. Если мы подумаем об этом, любить Слово Божье является неотъемлемой частью ученичества Христа. Это Слово Божье, это голос Божий, это Слово Божье. И без этого мы не можем расти. Let's look at se- 2 Timothy 3, verse 14 to 17. Давайте посмотрим на 2 Тимофея, 3 глава, 14 стих. Paul is writing to Timothy, Павел пишет Тимофею, But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from who you learned it. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». and how from infancy you have known the, the, the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. All Scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Все Писание Бога духовенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. What Paul is saying to Timothy, что говорит Павел Тимофею? Remember your mother and your grandmother. Помни о своей матери и о своей you бабушке. Didn't have a father. У тебя не было отца. But they taught you the word of God. Но они научили тебя Слову Божьему. You grew up in the atmosphere of the word of God. Ты вырос в атмосфере Слова Божьего. Don't forget that. Не забывай об этом. Don't forget the strength in your mother and grandmother. Не забывай той силе, которую ты видел в матери Continue и в бабушке. to grow in the word of God. Продолжай расти в Слове Божьем. Don't stop. Не останавливайся. This word is inexhaustible. Это слово неисчерпаемо. You can always learn something new. Ты все время можешь открыть что-то новое. Grow. Ты всегда можешь расти. God can always talk to you. Бог всегда может говорить you can тебе. Always change. Ты всегда можешь меняться. You can always be close to God. Ты всегда можешь быть близок к Богу. Don't stop. Не останавливайся. And the reason we, and the way we do that, I mean, we're all different people. И мы все разные люди. So some of us find it, find it very easy to, to read the Bible in the morning. И некоторым из нас легко читать Библию по утрам. It just comes natural to us. Просто это естественно для нас. Are you one of those? Вы являетесь таким человеком? If that's, if that's you, raise your hand. Если это вы, поднимите руку. Okay. Who of you find it easy to listen uh, to good sermons? А кому-то из вас э, нравится слушать хорошие проповеди, легче это дается. Okay. Who of you? Um, I mean, with technology, it's so wonderful, isn't it? You can put on an audio Bible and listen to the Bible. Do some of you do that? А кто-то из вас сейчас такие технологии, что можно включить просто аудио Библию и слушать ее? Может быть, вы этот человек? Okay, the rest. А остальные из вас? <laughs> Okay. Хорошо. The main thing is Самое главное. Keep on growing in the word of God. Продолжайте расти в Слове Божьем. will change your life. Оно изменит вашу жизнь. The words of God change our lives. Слова от Бога меняют жизнь. We start to think the thoughts of God. Мы начинаем думать, как думает Господь. We change. Мы меняемся. We love the Word of God. Мы любим Слово We Божье. learn the Мы Word of его God. изучаем. And then we live it. И далее мы исполняем Слово. Мы живем по Слову. I had a friend who was riding on his bicycle. У меня был друг, который катался на велосипеде. And you know, when we were teenagers, we used to wheelie. So it means you, You go on one wheel. И знаете, когда мы были подростками, мы ездили вот так вот, вставали и на одном колесе ездили. And you, have you done that? Вы так делали? Okay. Something funny happened with my friend once. И, и кое-что забавное произошло с моим we другом. Were going downhill, мы спускались с горки. And he was wheeling. И он ехал на одном колесе. Picked up his bike and was going like this downhill. Вот так вот, с горки. And his front wheel fell out и его переднее колесо отвалилось. So what do you do? И что делать? You go down and, it, and the fork went into the ground. И что? So he, Он упал. Yes. Упал в землю. Yes. Упал в землю. He went over his bike. Перевернулся, перелетел через свой велосипед. That is a lot like, our, Chri- like we Christians when we hear the word of God and we don't do it. И это похоже на нас, когда мы, как христиане, слышим Слово Божье и не исполняем его. We need two wheels in our bicycle. Нам нужно иметь два колеса в нашем велосипеде. Listening to the word of God Слушать Слово Божье and do the word of и God. исполнять его. We're not going to read it. Мы не можем просто читать его. Uh, no. Um, in Matthew А, 24, извините. Matthew 7, sorry, В Матфея, в 7 главе. Verse 24 to 27. Ага, 20, 24 стих. I'm just going to tell you the story. Мы не будем читать эту историю, я просто э, расскажу вам ее. There was a wise builder and a foolish builder. Был один мудрый строитель и глупый строитель. The foolish builder built his house on the sand. И глупый строитель построил свой дом на песке. He listened to the word of God. Он слушал слово Божье. But he didn't do it. Но он не исполнял его. He was wheeling. Он no ехал на одном колесе, а второе у него сломалось. and the winds came, the storm came, and his house was demolished. И пришли ветры, пришла буря, и его дом разрушился. And then there was the wise builder. И также был мудрый строитель. He listened to the word of God. Он слушал Слово Божье. And he did the word of God. И он исполнял Слово Божье. He took it into his heart and he lived it. Он принимал это в свое сердце Слово и исполнял его. Иисус сказал, что он подобен строителю, который построил свой дом на камне. He was riding on his bicycle with both wheels. И он ехал на велосипеде с двумя колесами. Storms came, Пришла буря, the winds came, ветра, but his house was standing. но его дом устоял. Let's be wise builders. Давайте будем мудрыми строителями. Let's build our lives with the word of God. Давайте строить свою жизнь Словом Божьим. The winds will come, Придут ветра, there will be rain, будет дождь. Но если наша жизнь основана на Слове Божьем, то, она, то наша жизнь устоят. Francis Chan uses the following example. Фрэнсис Чен использует подобный пример. He said, if he tells his daughter, listen, you have to clean your room. Он говорит, послушайте, если я говорю своей дочке, ты должна почистить свою комнату. She goes into a room. Она идет в свою комнату. And then after four hours she comes out and her room is still untidy. Через четыре часа она возвращается, и ее комната по-прежнему грязная. И он спрашивает ее, почему твоя комната по-прежнему не прибрана? And she says, Dad, you told me such wonderful words. И она сказала, папа, ты мне сказал такие прекрасные слова. I really love those words. Мне очень понравились твои слова. So I went and I looked it up in Greek. И я пошла и посмотрела эти слова в греческом. я посмотрела глубокое значение того, что означает прибраться в комнате. I phoned my friends. Я позвонила друзьям. They came over. Они пришли. И мы все вместе поговорили о том, что значит прибраться в комнате. I invited other people to do the same. Я пригласила других людей, чтобы они сделали то же самое. Я подумала об этом. Я даже помолилась об этом. It's Такое чудесное слово. Это слово воодушевило меня. What's the problem? В чем проблема? She's not doing what her Она father asked her to do. не сделала то, что просил ее отец. I think we're like that. Я думаю, мы с вами такие же. We don't realize who's talking to us. Мы не понимаем, кто говорит с нами. We don't realize with what love he's talking to us Мы не понимаем, с какой любовью он говорит к нам. and what a wonderful plan he has for our lives. И какой удивительный план у него есть для нашей That's жизни. why it's easy for us to say no. Поэтому для нас настолько легко сказать нет. Let's change that in our church. Давайте изменим это в нашей церкви. Let's really love the word of God. Давайте любить Слово Божье. Let's learn from the word of God. Давайте изучать Слово Божье. Let's, let's live out the word of God. И давайте жить по Слову. And the last point. И последний пункт. We need to share the word of God. Мы должны делиться Словом. In the book of Acts, В Деяниях it says that the Word of God spread. говорится о том, что Слово распространилось. You know, some people say, well, the early Christians, they didn't have a big black Bible under their arms. И знаете, некоторые говорят, почему у первых христиан не было вот такой большой толстой книжки под мышкой? So we just need to, you know, just be people of the Spirit and just, you know, have our relationship with God. У них не было, и зачем, собственно, нам? Нам просто нужно быть людьми духа, иметь отношения с, с, с Богом. But the Bible says they were committed to the, the apostles' teaching. Но Библия говорит нам, что они э, с пристрастием относились к учению апостолов. Paul preached the whole day. Павел проповедовал целый день. One guy got so tired and he fell out the window. А, один человек настолько устал, что выпал из окна. Some of you are sleeping now. Некоторые из вас сейчас уже спят. But you're not sitting on the windowsill. Но вы не на подоконнике сидите. And um, the guy fell out. They prayed for him. He was risen from the dead. И вот человек вывалился, за него помолились, он воскрес. And Paul preached the whole night. И Павел проповедовал всю ночь. The word of God was important to them. Слово Божье было очень важным для них. And that word spread. И это слово распространялось. And wouldn't it be wonderful if the word of God will spread through the whole city? Разве это не было бы чудным, если бы слово Божье распространилось по всему городу? Because this all points to Jesus. Потому что все это слово указывает на Иисуса. All the prophecies in the Old Testament. Все пророчества в Ветхом Завете. This book was written in a time span of uh, s- 1,000 1,600 years. Эта книга была написана в течение, 600. в течение 1600 лет. About 40 different authors. И ее писали более 40 различных авторов. It all points to Jesus. И все это говорит о Христе, все авторы. People can know Jesus through this word. Люди могут познать Иисуса через это слово. And we do that not with an arrogance. И мы делаем, мы делимся словом не с наглостью, не с высокомерием. We have compassion on people. У нас есть сострадание к людям. And that is how we can share the word of God. И таким образом мы делимся словом с другими we can людьми. Give light to them. Потому что оно может дать свет людям. Can we all stand together? Давайте мы все встанем вместе.